Awit, Kabanata 38 Yahweh, huwag mo po akong kagalitan. O kung galit ka may, huwag pong parusahan. Ang iyong palasoy tumama sa akin at iyong mga kamay hinampas sa akin. Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit, dahil sa sala ko ako'y nagkasakit Ako'y nalulunod sa taglay kong sala, sa dinami-rami ay para ng baha. Mabigat na lubha itong aking dala. Malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Wasak at kuba na ang aking katawan. Sa buong maghapoy, puspos ng kalungkutan Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nanghihina at nanlulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. O Yahweh, hangad ko'y iyong nababatid, ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay mabilis ang tibok. Ang taglay kong lakas, pumapanaw na halos. Ningning ng mata ko'y pawa nang naubos. Mga kaibigat, mga kapitbahay, ay nagsisilayo, ayaw nang dumalaw, dahil sa sugat ko sa aking katawan. Lumalayo, pati aking sambayan. Silang nagnanais na ako'y patayin, nag-umang ng bitag upang ako'y dakpin. Ang may bantang ako'y saktan at wasakin, maghapon kung sila'y mag-abang sa akin. Para akong bingi na di makarinig at para ring pipi na di makaimik. Sa pagsasanggalang ay walang masabi walang marinig katulad ng isang bingi. Ngunit sa iyo, Yahweh, ako'y may tiwala. Aking Diyos, ika'y tiyak na tutugon. Aking panalangin, iyong pakinggan, itong mga hambog, huwag mong hayaan. Sa aking kabiguan, sila'y magtawanan. Sa pakiramdam ko, ako'y mabubuwal mahapdit, makirot ang aking katawan. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aki gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas, masigla, wala mang dahilay, namumuhi sila. Ang ganting masama ang sukli sa akin dahil sa hangad kong buhay ko'y tuwirin. Panginoong Yahweh, huwag akong iiwan. Maawain Diyos, huwag akong layuan. Aking Panginoon, aking kaligtasan, iyong ang dalian, ako ay tulungan.